Baba učita čitav noć hoda, a mati kljuje. Ha. Rela, vidiš ti njema njega, ti bi ako mi legao, jer čitav dan radio čovječe. Nema šta da zaspiš. Zove ga, a on je ispuće mobitel. On tamo sjedi, šta ga njega uživa, društvo, smije se. Ovi, va, ne, ovi na iglama hodaju čovječe. A zato muslima ne smije biti takav. Jeli, mladić ne smije biti takav, smanom. Jer Allah je rešao ti može vratiti da ti bude gore od tvoje, tvoje djece. A da budeš na jednom pravom iskušenju. Ano, da nas Allah sačuva tebe. Zato je dobročinjstvo velika stvar, prema bilo kom je, braću moja. I do, do, dobročinjstvo sam dobijaš dobro i hajer od gospodara svih svjetova. Ali ako toga nema, Boga mi, brate, nećemo se dobro onaj promesti. Niti na ovom, niti na ovom svijetu. Niti na ovom, na ovom svijetu. Zato slobodno vrijeme, braćo moja, iskoristimo, subhanallah. Iskoristimo, brate mu. Doista, vidjet ćemo, evo, hvala Allaho, ima ovdje i omladine, sigurno, jer na oženji. Vidjet ćete, ja sam nedavno ovaj, e, skupio, skupio onaj studenta kazao, lako je vama, oni se smiju. Lako je ko sve neko, dok ne počnete plaćati račune. Pa došao ti ovaj račun, pa ti došao onaj račun, pa ti došao račun, pa svakak i računa. Pa sin uzeo auto, pa ga malo lupio, udario, pa popravlja s babo, neće on popravlja. Ha? Neće on popravlja. Pa popravi ovo, pa popravi ono, razumiješ? Pa se posvađao sa, sa, sa djevojkom, pa ne znam, nija i tako dalje, i tako dalje. Kamera belaja, kamera iskušenja. A to su iskušenja, iskušenja ako čovjek vjernik slasno uzme, zadovoljno, u tim iskušenjima samo može biti dobro čudan primjer vjernika je poslanik I kad ti Allah dadi nijeme, i kad te i kuša, gospodina svišnja to. Kad dadi nijeme, zahvali se njemu. Kad te Allah kuša, strpi se na tome. I to ima samo vjernik. Allah to ima samo vjernik. Mu'min, vjernik koji vjeruje Allah i sudnji dan. I vjeruje u povratak gospodaru svih svjetoma, Allah uspantana. E ono što je e, isto važno, da, bi, da bismo shvatili šta je trud, nije tu, braćo moja, samo, evo, ja sam tu. Tu je, brate, nekada i otvoriti novčanik. Mi nekada često, hvala, moraš moliti ili moraš nekoga fatiti za ruku, gdje, brate, moraš dati srce, pa ne može raditi čovječ, nema funkcije. Pa Marka, Marka, nemoj se stiriti čovječ. Nemoj se stiriti. Pogledajte, većina osnova kuranskih ajeti, svi koji govore o trudu, zalaganju, borbenu lavom putu, govore, Allah s.a. kaže, bi amalikum fusikum. Prvo sa vašim imecima i vašim životima. Kada islam, učenja to, kada islamski učenjaci, subhanallah, kada čovjek više voli njonjavki, lovo, nego svoj život. A pa ne je tako. Čovjek danas u, u osnovi zbog novca, zbog imetka, daje život. Ubije. Sam izvrši samobijstvo i tako dalje i tako dalje. Zbog novca. Nije bitan njegov život. Nije bitan što će čitan život biti, biti u zatvoru. I što će biti 20 godina u zatvoru. Što će biti ubijen, ne znam, nije tako da nije tako. Zato, kao posticaj nama svima, Komu Marko, Marko radi Allah, spakala, pomozimo. Pomozimo eh, ljude, osobe, koji radi Allah, spakala, pomažu ovo. Pa i ovo sjelo, hvala Allahu, treba i ovo doprinijeti. Treba i ovo da imamo, alhamdulillah treba se očistiti, treba se učistiti, treba da se plati struja, voda i tako dalje. Tako. To je činjenica. Nije to, brate, ja solam gore ubacio je, sala dole nije. Nije, brate, moj. Dovolje na kraju mjeseca, jele, dovolje račun, du, ovliko vam je tabuju. Pa a posticaj tome je spala, jeste prelijep hadis Allaho poslanih, ali sam. Možemo, možemo naći u hadisu, jele, hadis ovaj u sahivu muslima. Hadis je rodostajan kazao Allah poslanik Ali Sana. Bio jedan čovjek koji je išao u pustinju. Pa je ugledao na nebesima jedan oblak. I čuo je kaže glas kako glasnik fiče naređujući oblaku otiđi i zali po imenu tu i to čovjeka njivu, njegovu baštu. Subhano. Čovjek se zainteresovao. Kakav je to čovjek? Po čemu je on da služio taj njeme? Da od Allaha spatala dolazi ili naredba, ili oblaku, ne? Ono, da oblak putuje, putuje i da na jedno određeno mjesto spusti kišu. Spana, spusti blagodat. I ovaj čovjek se zainteresovao i krenuo je za oblak išao je za njim, dok, ne, dok nije došao do jednog brežutka koji je kamenit. I Allah smatala je dao da je jeli, iz obala prestrušila kiša. Voda. on nema nikoga. Ušta je ovo spala, nema je čovjek Ali je vidio spala Allah jedno korito. Allah dao prirodno korito, braćo moje. I u to korito spala voda se slijeva i odlazi voda nizbog. I on za njim. Hop, hop, hop kad tamo, subhanala, stvarno oaza, upo pustinje, čovjek, braćo, ima, zamislite pustinje, mi danas kažemo, djelo je prošle godine je bila suša, vidiš ti čovjek, slabo rodilo me. A vi, ova blagoda, zamislite ovdje, spala, sve je zelenilo, sve je, hamlo, dobi pustinje. A čovjek upo pustinje ima njivu, braćo, baštu. I došao je, ja, došao sam, kad došao je taj čovjek, do te bašte vidio čovjeka. Kako u bašti radi. Pa mu kaže, ljudino, kako se ti zoveš? znam, pa, što te ne to interesuje, kako se zove? Kaže, on ne bi te pitao. Ali sam čuo i onda ispričan. Kako vlasnik pa naređuje nebu da ode i da zalije njivu tom i tom. Pa kaže, ono, ja sam taj. Tako ti Allaha reci mi, koji je uzrok? Po čega se to dešava? Pa kada on, jedino ja što radim, jeli, sa ljetinom, kada sve skupim na kamaru, podijelim svoju ljetinu na tri dijela. Jedan dio ostaje da mogu sljedeće godine posijati. I jedan dio ostaje u sebi da mogu preživjeti. I jedan, jednu trećinu braćo moja, podijeli sadaka. Fadak. ste danas muslimana, evo, danas došao s posla i kao je, eh, jedna trećina ovdje, jedna trećina ovdje, e, jedna trećina na ovom putu. Trećina, braću. Malo smo, nažalost, postali škrci. Gomilamo, braću. Trebamo raditi, trebamo imati. Trebamo pokazati drugima da smo muslimani, da doista ova jest islam vjera ovaj, jeste vjera čistoće, vjera ljepotin. Imam taberani, bilje hadis koji je vrodostajna. Ovo sam nedavno našao ovaj hadis, doista prelijep hadis. Hadis je šajh Albani kada hadis vrodostajna. Kada je čistite svoja dvorišta. Jer kada je doista jevreji nečiste svoja dvorišta. Židovi. Čistimo. Pačo, prvo i osnovno je čistimo svoje duše sad će uspjeti ona osoba koja dođe bil kalbi salim sa čistim srcem. Neće ući u džennet. Nikom. Sve dok se potpuno ne očistimo od bilo koje, pa makar bila bezazlena bezazlena grije, situacija, da li to malo oholosti, da li malo ovoga, da li malo ovoga, ne. Nema ulaska u džennet sve dok se potpuno Allahov rob ne očisti. Zato imaju i čan, islam skućenja se navodi, jedne stanice čišćenja. To ćemo ako bude neka drugom prilikom. Stanice čišćenja gdje gospodari svoje milosti prije dženata i džahennema daje da putem dunjaluka, putem iskušenja dunjaluku, putem smrci, putem kabura, putem proživljenja, putem sina čuprije i tako dalje i tako dalje. Allah je šanu u tim momentima svoga roba i svoje minosti, ako negdje je, ako se nije već očistio, Allah ga u tim datim momentima čisti svoga. Lako kad gospodar Fulmend, non stop čisti svoga roba. Non stop čisti svoga roba. Pa nemojmo Allahom robovi da nas Allah čisti, a mi hoćemo da se promjeramo. Na Allah ti dao čistom vodu, otišao s prljavom okupati. Neš biti čist na ono. Allah ti dao njena vida, blagodat. Ja sam neki dan spala, ova, imao slučaj jedne, jedne muslimanke, vratila je se vjeri, alhamdulillah, bošnjakinje, počela je klanjati redno namaze, alhamdulillah. Sedam godina je slijepa, braću. Sedam godina slijepa. Zamislite, zamislite, braćo moja, spala jedno, sam jedan, jedno, jedno, u jednom oku da izgubiš vid. Pa malo da se pomuti vid, subhanallah, pa problem, jel? A Allah ti dao, hvala Allah, vidim ovdje manje više niko ne nosi na oči, sam ja i salem. Allah vam dao, hvala Allah. Pa daj taj vid da iskoristimo, jel? Daj da ga okrinemo ka, ka najljepšem, najčišćem, to je Allahom govor. To je Kur'an koji nije stvoren, koji je spušten od Allaha smatala preko Jibra alaih sallam, hamdu alaih sallam, sallam. Ja molim Allaha smatala da nas on pomovi, da nam se smili, da nam, da, na, da nas očisti od grijeha. Molim Allaha da nešavuhu da ujedini safove muslimana u čitavom svijetu. Molim Allaha smatala da doista muslimani, kako Arabi, tako i ne Arabi, dođu sebi, vide ko su i šta su. Molim Allaha smatala da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Jezakallahu khairan, salamu